آمنوا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan safiya ta lahadi daya ga watan jumada ula shekara ta biyar bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyu ga watan maris na shekara ta hudu shirin fito rama dai shirin ne da kan amsa tambayin da ku masu sauraro kuke aikowa zuwa ga malam akan lambobin waya 0805 biyar biyar biyar hudu

ko kuma ta shafin fashin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangai nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma suna na anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akar makalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh to nasiha tana ɗaya daga cikin manyan ayyuka wanda Allah ta'ala ya dora ya dora shi a wuyan annabawansa da manzanninsa da dukkan wasu mutanen kirki su kasance masu nasiha da faɗar gaskiya da faɗakarwa da tunatarwa da jan hankali ga waɗanda ake ganin sun gafala ko sun manta ko sun saki hanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi hadisin tamim ibn aus al-dari wanda imam muslim ya rawaito ya gaya mana cewa addini ma ka cokam ne ita wannan nasiha annabi sallallahu alaihi ya yace addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha ya maimaita wannan har sau uku addini nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha ne sahabbai suka ce qulna liman ya rasulullah nasiha gawa annabi ya fassara musu da cewa ah, lillahi wa lirasuli wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim nasiha ne ga Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da sauran jama'ar musulmi Allah ta'ala ya gaya mana cewa nasiha aikin annabawa ne kamar yadda annabi nuhu yake cewa inni lakum nasihun amin wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ne ko mai amana gare ku hakanan annabi salih yake cewa an sahu lakum wa min Allah ma la ta'lamun ina muku nasiha kuma na san abinda ba ku sani ba dangane da Allah kuma Allah ta'ala ya nuna cewa duk mutumin da ya kasa yin wani abu na aikin da yake wajibi saboda ba zai iya ba to matukar dai yayi nasiha ga Allah da manzonsa to ba shi da laifi Allah ta'ala yake cewa laysa 'ala du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-mu'minina min sabil wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala yake cewa laysa 'ala du'afa wala 'ala al-marda babu laifi akan masu rauni ko marasa lafiya wala alal ladina la yajidun ma yunfiquna harajun ko kuma waɗanda ba su da abin da za su iya daukan nauyin kansu ta jihadi fi sabilillah ko dan rauni ko dan rashin lafiya ko dan rashin abin hawa ko abin da yake na guziri to wannan babu wani damuwa ko kunci a tare da su ko laifi idza nasahu lillahi wa rasulihi matukar sun yi nasiha ga Allah sun yi nasiha ga manzansa ubangiji ta'ala ya nuna cewa nasiha wani abu ne wanda idan mutum ya yi yana sauke masa wani nauyi wanda ya kasa sauke wa kansa a nasiha ga Allah ta'ala shine mutum ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ya wato ya ya biya haƙƙin Allah ta'ala dangane da idarsa dangane da aikinsa dangane da wasa dangane da karantarwarsa ya tsaya da haƙƙoƙin da ubangiji ta'ala ya tsora a wuyansa nasiha ga littafin Allah shine mutum ya yi kokari ya yi fafutuka ya ga cewa ya koyi karatunsa ya san ma'anoninsa kuma ya yi aiki da abin da littafin Allah ɗin ya kunsa kuma ya kira mutane zuwa ga abin da littafin Allah ya karanta nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa shi shine imani da shi da sansa da yi masa biyayya da taimakon sunnarsa da gabatar da hanyarsa da koyarwarsa akan kowace irin koyarwa da kuma yin kokari wajen san dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake so nasiha ga shugabannin musulmi da sauran jama'an musulmi kuma shine ya so musu alkhairi kuma ya ki musu sharri yayi yi kokari iya iya wasa wajen yaga cewa ya tabbatar musu da abin da yake alkhairi ne kuma ya kawar musu da abin da yake ko ya kare su daga abin da yake sharri ne ya sanar da wanda yake jahili a cikinsu ya karantar da shi ya shiryar da wanda yake karkatacce a cikinsu ya tunatar da wanda yake gafalalle wanda ya bujire ya yi masa wa'azi ya yi kira zuwa ga ubangijinsa da hikima da kyakkyawan wa'azi da kuma almujadala wato jayayyar da take ta hanyar da take mai kyau ya bi dukkan wata hanyar da yake ga zai tabbatar da 'yan uwansa musulmi abinda yake maslaha ne gare su yayi iya iyawarsa wajen hada su da sulhu tsakanin su da hasanta tsakaninsu ta ba tare da wato la'akari da wani bambanci na yare ko kabila ba ko kuma gari wadda ita ce nasiha a dunkule da Allah ta'ala wadda annabi sallallahu alaihi wa ya ce ita ce addini nasiha tana da amfani amfanin nuka masu yawa daga cikin amfanin nasiha addinin bawa ba zai cika ba sai ta hanyar nasiha kamar yadda annabi sallallahu ya ce ita ce ma addinin gaba daya daga cikin amfanin nasiha shine mai nasiha ya sani mai nasiha ga Allah da manzansa da sauran halittu da littafin Allah ya sani cewa wannan aikin da yake yi yana daga cikin manyan ayyukan da suke kusantar da shi zuwa ga Allah ubangijin talikai babu abinda bawa zai kusanci Allah da shi kamar ya danna zuciyarsa ya haƙurantar da ita bisa kan hanyar nasiha ta shari'a wacce mai nasiha a irin wannan tafarki yana cikin ibada ce mai dorewa sawa'un ya tashi ne ko ya zauna ko yana aiki ko ya bar aikin shi yasa Allah ta'ala yake cewa laisa alal marda laisa alal du'afa wala alal marda wala alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi matukar dai waɗannan da ba za su iya fita tare da kai ba ya lallahi su je jihadi to ba su da laifi Matuƙar dai rashin lafiya wato da rauni ko rashin abin da za su yi guziri ya hana su matuƙar za su tsaya da nasiha ga Allah da manzansa saboda haka wanda ya tsaya da aikin nasiha ga Allah da manzansa to ko da ya kasa yin wani abu na addini to babu shakka wannan yana tare da masu aikatawar yana tare da masu aikin cikin lada ubangiji ta'ala zai ba shi lada akan wannan sannan kuma Allah ta'ala yana sassautawa wanda yake tsayawa da aikin nasiha yana sassauta masa al'amura da dama waɗanda ba a tsammanin za su yiwu, ah, kuma duk mutumin da yake kwaramniya da kai kawo wajen abin da yake nasiha ne ga al'ummar musulmi to babu shakka zai yi nasara akan abin da yake yake fafutuka a kansa idan ma har aka yi rashin dace wanda bai cika faruwa ba aka yi rashin dace bai yi nasara ba to abinda ya kasa aikatawa saboda gajiyawarsa saboda kasawarsa to Allah ta'ala zai bashi ladansa shi yasa Allah ta'ala ce man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah wanda duk zai fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sannan mutuwa ta riske shi kafin ya kai gurin hijirarsa Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah to wannan ladansa ya tabbata a gurin Allah sannan mai nasiha ya kubutar da kansa daga yaudara da algush ga ‘yan uwansa musulmi duk mutumin da zai ɓoye wa musulmi abin ya kamata ya sanar da shi duk mutumin da zai ɓoye wa musulmi karantar wadda ya kamata ya masa to abu shakka ya yi masa algush ya yi masa kwangi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man gashana falaita minna wanda duk ya mana algush to ba mu shi shi sa alkur'ani yake kiran bayan Allah gaba ɗaya zuwa ga halayya mafiya kyau yake kiransu zuwa ga wannan tafarki na nasiha ga juna wanda a shi ne asasin addinin musulunci shi ne ginshikinsa da addinin musulunci yake tsayuwa a kansa kuma alkur'ani ya bayyana falalar haka a cikin dukkan komai wanda duk ya kira zuwa ga Allah da manzaya eh, kira zuwa ga Allah da tafarkin sa to babu shakka wannan ya bi tafarkin manzannin Allah wanda ya bi tafarkin manzannin Allah shine wanda yake samun rabauta a duniya da lahira Allah ka samu dace to amin musamman amin sannan mutum ko dai a wannan rana ta fito ne daga maman ihsan wanda ke cewa shari'a ta halatta tsarkin hoji to shin hakan ya hada har da mata a tsarkin hoge tsarki ne na maza shi yasa tsarkin ruwa ake kiransa tsarkin mata saboda kamace ba ta yin istijmar istijmar na maza ne sai tambayar da ta fito daga hannun yusuf na dabo yake cewa sabulu ne ya fada cikin rijiya sai ruwan yake kamshinsa shin za a iya alwala da wannan ruwa dukkan ruwan da ɗaya daga cikin tsofinsa uku ya canza to ba a ibada da shi dukkan ruwan da ɗaya daga cikin sifofinsa uku ya canza da abinda ba mazauninsa ba ne akwai abin da ya canza shi amma mazaunin shi ne wannan babu komai amma ba mazaunin shi bane wani abu ne daga baya ya shigo ya canza shi ya canza masa kala kamanni ya tashi daga kamanni na ruwa ya zama wata kala ko ya canza masa ɗanɗanansa ya zama na baya dandanan ruwa ko ya canza masa rihinsa ya zama na in an cin shi na shi yana wani kanshi ko wani wari wani abu daban da ya zo ya same shi haka wannan ya fita daga ruwan da za a ibada da shi saboda haka idan sabulu har ya shiga ruwan ya zama yana ɗanɗanan sabulu ko yana warin sabulu to wanda ba za a yi ibada da shi ba sai tambayar ɗayaro ismail kafin agur sai ka mutum ne ya kamata ya faɗa idan ladan ya ce asalatu khairu minan nau da asubahi to malamai suna saɓani cewa shin asalatu khairu minan nau yana cikin alfazul azan ko baya cikin alfazul azan wato yana cikin na lafizza ko kalmomi na kiran sallah ko baya ciki amma magana dai mafi inganci shi ne yana ciki saboda shi ma koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya koyar wanda ya ce abu mahzura cewa ya sanya as-salatu khairu minan nawm a kiran sallar sana na saboda haka kaga ah, tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya ce a sa kaga ya nuna kenan yana cikin alfazul azan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake fada saboda haka in ya fada kai ba sai ka fada domin babu wani abin da aka ruwaito cewa za ka fada a wannan bigira sai ya shiga cikin umumin faƙolo musulma ya ƙol sabanin hayya alasala hayya alfala wannan an ruwaito abin da mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah annabi ya faɗa abin da za faɗa to tunda ba a toga ci shi wannan asarar kuma nan ba an ce ka faɗi wani abu sai kai ma ka maimaita abin da ya faɗa sai tambaya ta gaba take cewa malam ina son karin haske game da wannan ayar da ke cewa aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum nafa daga najran zaki wannan wani bangare ne ayar gado da sauro a cikin suratul nisa karshen ayar bayan Allah ta'ala ya gama raba gado tsakanin yaya da iyaye sai ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a ta min Allah wa kana Allahu aliman hakima wato aba'ukum wa abna'ukum da iyayenku da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba za ku san cikin su wane ne yafi kusan kusa da amfanar da ku ba ko yafi amfanar da ku wato ba za ku sani ba iyayenku ne za su fi muku amfani za su fi wa 'ya'ya amfani ko 'ya'ya ne za su fi wa iyayen amfani wannan ba za ku sani ba Allah ta'ala shi ya sani saboda ka shi yake aje komai a iyaye ba za su sani ba cewa abinda za su bari na dukiya zai zama mai amfani ga 'ya'yansu fiye da yadda ya amfani su ko 'ya'ya su mutu su barwa iyaye dukiya ba su da sama saniyar cewa abinda suka barwa iyayensu na dukiya zai fi amfani gare su sama da su 'ya'yan sauraka wani abu ne da Allah ta'ala shi ya fi sani da haka shi ya fi sanin yadda zai sanya maslahohinsa zai ajiye komai a inda ya dace akwai tafsirai na malamai da suka yi daban-daban akan wannan aya ko waɗanda suke cewa ana maganar ana maganar lahira ne ana magana a lahira wato uba zai iya ceton ɗansa ɗansa ɗa zai iya ceton ubansa ko uba za a iya ɗaukaka darajarsa saboda ɗansa ɗa za a iya ɗaukaka darajarsa saboda ubansa to idan uba ya shiga aljanna ɗansa kuma ya shiga aljanna amma darajarsa ba ta kai ta uban ba ya zama an ɗaukaka ɗan ya kawo ubansa a daraja saboda darajar uban ko kuma ɗa ya zama darajarsa a sama uba kuma darajarsa ba ta kai ta ɗan ba amma duk sun shiga aljanna za a iya tallafa wa uban ya kama ya kai darajar ɗansa to cikin ku nan duniya ba wanda ya san wane ne zai fi wani amfani a can haka nan wajen ceto ɗa zai iya ceton ubansa uba zai iya ceton ɗansa a nan duniya ba ku sani ba an je lahira waye zai ceci wani ko kuma a nan duniya dangane da dukiyar da za ku bari ta iyaye ce za ta fi amfanar da 'ya'ya ko 'ya'ya ne za su mutu saboda dukiya ta fi amfanar da iyayensu wannan duk Allah ta'ala shi ya fi sani ta ce tambayar Muhammad Jigawa yake cewa mutum ne yake son ya je neman karatun addini amma kuma mahaifinsa ya hana shi shin ya halatta ya tafi ko da ba da izininsa ba to idan har zai iya samun ilimin ilimin addinin a nan garinsu ba sai dole ya je wani guba to sai haƙura ya zauna ya karatun a garinsu sai idan ya kasance a garin kakaf babu wanda zai iya koyar da shi ko ba inda zai je koyi addinin ya koyi ilimin sai zama na babu dole sai ya fita waje to a nan a neman ilimin ya zama wajibi akan sai je ya yi ba zai yi wa iyayensa biyayya akan ya zauna cikin jahilci ba su a jahilci shi a jahilci sauran jama'ar garinsu a jahilci a nan sai ya lallashe su ya kwantar musu da hankali ya je ya nemo ilimin watakila bayan ya dawo su kansu za su ga amfanin hakan don zai amfanar da su ya amfanar da jama'arsa amma in ya kasance akwai inda zai karatun kawai dai watakila yana jin cewa in ya fita din ya tafi wani gari zai fi samun karatun fiye da yadda zai samu a nan ko zai fi nutsuwa ko zai fi kwanto wani abu dai wanda ba wai saboda an rasa karatun ne kwata-kwata ba to anan ya haƙuri ya kwantar da hankalinsa yi wa iyayensa biyayya sai a karatun da zai sai amfani shi wani ya ce malam naji ana cewa gina banɗaki a cikin ɗaki yana janyo shaiɗanu shi shari'a mai ta ce game da haka daga ibrahim shari'a bata hana gina banɗaki a cikin ɗaki ba irin yadda ake na zamani da can larabawa kafin kafin zuwan musulunci da har ma bayan zuwan musulunci har wasu lokuta a cikin musuluncin ma ba sa yin bandakuna a cikin gidaje ma kwata-kwata sai dai a fita bayan gari mata in sun tashi fita su kan fita da daddare ne to har lokacin da kissar ifk lokacin da aka yi wa aisha radiyallahu ta'ala anha haƙaƙi za ga cewa cikin kissar da take barwa labarin da take barwa za ka ji cewa ba ta san me yake faruwa ba ita dai ta kwanta ba ta lafiya wata rana sun fita za ta ta biya ta a wajen gari da dare sai wata mahaifiyar musta umma musta sai ta yi tuntube sai ta ce ta isa musta to kaga anan tana gaya maka cewa har a wannan lokacin ita aisha take cewa har a wannan lokacin ba mu fara yin banɗakuna a gida a gidan daji ba saboda haka su a dacin ba a yi a gida to yanzu aka da ana yi a gida har ma aka dawo kuma akwai da za a yi wanda suke cewa soft container a yi ma ɗakin a yi ma banɗakin a cikin ɗakin saboda an yi masa tsarin da duk abin da za a yi na ba haya ba anan zai tsaya ba fita zai yi tafiya ya birariya ko rashi da ruwa saboda haka ba zai yi wari ba ba zai damu kowa ba cewa ban dakura matattarar shedanu ne wannan haka yake sawon a cikin gida yake ko a cikin daki yake amma iya ban dakin aka yi magana saboda haka in kana da ban daki a cikin gidanka koma ina kake a inda suka suke a matattarar shedanu ce in mutum yace baya son shedanu su shigo masa gida sai sai daina yin ban dakin ma kwata-kwata saboda haka iya nan suke shi yasa shari'a sai ta shari'anta in zaka shiga ban daki kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is Allah ina neman ka tsare ni daga shedanun mazan su da matan su in ka shiga ba abinda zai cuce ka ka shiga ka fito kuma mutane haka suke rayuwa babu wanda ya koka cewa saboda ban sa yana cikin ɗaki shedanun sun hana shi sakat kila wani ma ban ɗakin nashi ba a ɗakin yake ba amma shaidanin sun hana shi ta saboda wasu dalilai a saura ka shushe ano da inda kazanta suke nan take ko ba ban ɗaki ba ne ko a gidanka ne inda kake zubar da shara ta zama na baka tsafta sosai to wannan gurin shara matattara shaidanu ce sai sa annabi sallallahu alaihi ce ina hadhihi al muhtadara wannan guraren biyan bukata ku guraren da shaidanu suke matattara ta su haka bola ta koda baka yi ban daki a gidanka ba ko ba abin gidanka ba ko a dakinka in ka ba barin shara da bola to kana tanadar wa shaidanu wani wata matattara ce ko babu abin da ya hana a shirance, don kayi yi ban ɗaki ka gina shi a cikin ɗakinka za ka tsabtace babu abin da zai cutar da kai sai sakon da ke cewa malam ina zaune a kano da iyalina amma kuma a kaduna nake aiki mai na ya kamata na yi ƙasar a inda kake aiki inda duk iyalanka suke nan ne mazauninka nan ne garinka saboda ka in a nan kano kake tare da iyalanka in ka dawo kano za ka cika sallarka in ka tafi can gurin aikinka za ka iya kasar matukar ba ka shiga jam'i ba in ka shiga jam'in masu cikawa to wajibi ka cika ba za ka shiga jam'i na mazauna gari wasu na jam'i kai kai kasar amma in kai kaɗai za kai sallarka to kana iya yin ba babu wani abu sai sakon da ke cewa mana ina son karin bayani akan wannan ayar ah, da take cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum wannan aya ce a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani alaykum anfusakum ku ji da kanku la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum wanda ya bace ba zai cutar da ku ba matukar kun shirya zuwa ga Allah makomar ku gaba ɗaya take kuma ya ba ku labarin kuma zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa so abinda ayat take cewa muminai su gyara kansu su yi kokarin tarbiyantar da kansu da aiki da abinda suka karanta ko aka karantar da su na shiryar Allah umarnin Allah da manzansa su yi kokari a karan kansu su gyaru sun san gyaru wani can da ya bace ya saki hanya ba zai iya cutar da su ba duk abinda zai same su sai abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta musu kullun yusibana illa ma kataballahu lana babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana bace wasa ba za ta cuce su ba karka ce wasa ba ta cuce su ba abin nan boran da yayi wa shari'a ba zai cuce su ba matukar su sun gyara kawunan su wani aya ba tana nufin kada mutum in ya gyara kansa kada ya kira kada ya kokarin gyara wani ba kada ya umarni da kyakkyawan abu kada ya hana mummuna wasu haka suka fahimce ta kuma kuskure ne ba haka take nufi ba alkur'ani shi yayi kira ga mummune su zama su umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ta'ala yana cewa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul humul muflihun wa humul muhtadun wa wato kun zama ku ne mafiya al-umma ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu watan hauna 'anil munkari kuna hana mummuna ubangiji ta ala ya yabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sifantuwa da ta yi da kyakkyawan da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kuma ya umarce ta cewa a cikin su a samu wata jawaga ta al'umma da za ta rika umarni da kyakkyawan abu tana kira zuwa ga alkhairi tana hana kuma abin da yake ah, mara kyau Allah ta'ala ya kushewa banu Isra'il ya zarge su ya kama su da laifi saboda sun ƙi umarni da kyakkyawan abu sun ƙi hana mummuna la ce kano la ya tana hauna an munkarin lo'inan da zai na kafa rumin bane isra'ila ala nisani dawo da wa isa ibn maryam zalika bi ma'asau wa kano ya dun kano la ya tana hauna an munkarin fa'alo da bi sama kano ya fa'alo Allah ta'ala ce an tsinewa bano isra'ila kan harshen annabi dawo da harshen annabi isa saboda abin da suka rika yi na ta'addanci da ketar iyaka da saban Allah Allah ce kanu la hauna a munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna mummunan aikin da za su aikata labi isa ma kanu fa'alo Allah ce tir da abinda suke aikatawa ubangiji ta Allah ya kushe musu saboda abin da suka kasance suna aikatawa na laifi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk sanda mutane suka ga mai laifi ba su hana shi ba to Allah ta'ala in ya tashi saukar da azabarsa zai saukar da azabar da za ta kama kowa da kowa ne za ta haɗa kowa da kowa saboda ka ayar ba tana nuna cewa kai in ka gyaru ka kira wani ba yana daga cikin gyaruwar mutum ko gyaruwar muminai su kasance masu kiya umarni da kyakkyawan abu ko su hana mummuna ne zai shiga karkashin da Allah ta'ala yake ci alaikum anfusakum ku ji da kanku yana daga cin ji da kai ya kasance kana umarni da kyakkyawan abu kana hana mummuna to in kai wannan kai a karan kanka ke gyaru kai kokari ka gyara wanda suke tare da kai wanda suke kusa da kai to wanda ya bace ya bijire ya kangare ya jin fada ya jin umarni ya jin hani to wannan ba zai cuce ka ba don abinda zai je ma ya je yayi kansa yayi wa bai ba zai shafe ka ba ranar gobe kiyama ran Allah ta'ala zai tashi mutane musu hisabi kai ba za a yi maka hisabi akan abin da ya aikata ba kai ka sauke nauyin da yake kanka wannan shine abin da aya take koyarwa zai tambayar abubakar da ke cewa kalan shin wane ne ibn abid duniya da nake jin malaman hadisi suna yawan ambata ibn abid duniya marubuci ne daga cikin marubuta hadisi wanda ya fi shahara da wannan alkunya da cewa ana kiran shi abubakar abubakar ibn abid duniya a malami ne wanda ya rubuce-rubuce musamman ma akan abin da ya shafi wa'azi littattafai na wa'azi na wa'azazzuka ta hanyar kawo ayoyin alkur'ani da hadisai da kuma kawo wato kistoshi na magabata musahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyakkyawan aiki ta hanyar ruwaito kistoshi nasu da maganganunsu da irin faɗakarwarsu da jan kunnensu da tunatarwar da suke yi da irin halayensu wajen ibada wajen tsoron Allah sauraka ya yi tilin littafai ƙanana-ƙanana waɗanda kowane littafi yana ɗauke da sunan abin da littafin ya ƙunsa yana da littafi kamar misali a kitabu samt littafin da yake magana akan mutum ya kame bakinsa a daina yawan sulutu yawan surutu baya da jawo mutum alkhairi ya rubuta littafi kitabu samt ya tattara hadisai wanda suke magana akan wannan ya rubuta littafi sunan shi alwara kitabu wara wato littafin tsantseni wanda ya kawo abubuwan da a suke na na tsantseni da kokarin kaucewa abinda yake haramun ne ko da ko mutum zai bar wani abin da yake halal ne domin gudun kai fada haram ya rubuta littafin arrikatu wal buka'u fillah wato karayar zuciya da yin kuka don Allah shi ma ya ta kawo kisoshi da da suke abin da ya rubuta littafin al-mujabu ad-da'wa wato waɗanda ake ansa addu'a su ya kawo cikin sahabbai da kuma tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da irin yadda suke addu'a Allah ta'ala ya ya ansa ya rubuta kitabul auliya wanda ya faɗi wasu kistoshi na wasu waliyan Allah da irin karamomin da Allah ta'ala ya ba su ya rubuta littafin ban aisha ba'adal maut wanda ake zaton ya mutu irin waɗanda ana zaton sun mutu ɗin nan wani ma sai an je an kai shi za a sashi a kabari kuma ya tashi to ya ta kawo irin kisoshinsu da irin abin da suka rika faɗa bayan sun farfado wanda suka gani a wannan yanayi da suke ciki to irin waɗanda littafansu su yi ta rubutawa suna da yawan gaske don eh, yanzu a bige ma akalla ba za a kasa samun sama da saba'in ba irin waɗannan littafin da ya rubuta to a cikin abubuwan da yake kawowa akwai wanda yake ya tabbata ta fuskar isnadi akwai wanda kuma bai tabbata ba shi yasa yana kawo komai da isnadi ne ya ce wane ya gaya min shi kuma wane ya ji shi kuma gurin wane ya ji to wajen ba da labarin waɗanda suka rawaito kisar idan ya kasance mutane ne lafiyayyu ta fuskar ilimi ta fuskar adalci sai a tabbatar da labarin in kuma an samu tangarda a cikin sanadin da ya koro sai a kore labarin ni dai ya kawo tare da bayanin sanadinsa domin waɗanda za su yi hukunci su yi hukunci akan labarin da zai bayar to wannan shine ibnu abid dunya shine galibi za ga an kawo surwayo a cikin rawahu ibnu abid dunya ana nufi a cikin irin waɗanda da to sai tambayar fatima da ke cewa malam menene ingancin cewa lokacin da mace take naƙuda lokaci ne na amsar addu'a ko wannan daga cikin abinda malamai suka ambata saboda wani yanayi ne na matsuwa cikin irin lokacin da muka ambata cikin lokutan ramsa addu'a akwai lokacin da ake cikin matsuwa amma yujibul mutsarra idza da'ahu fi wasu wa yake ansa addu'ar wanda yake cikin takurwa da matsuwa to babu shakka yayin da mutum take cikin nakuda tana cikin wani hali na garari na wahala na matsuwa to a wannan lokacin ta ga karkashin waɗanda Allah ta'ala ya ce yana ansa addu'ar su in sun kirawo shi wannan shine abin da nake tsammanin malamai sun hararo cikin ambatan matar da take cikin nakuda Allahu a'lam sai tambayar Musa Ahmad wanda ke cewa malam ni tambaya ta shine ina da giya a biya ne amma ba na sha shi malam kudin dakon da ake bani ya halatta da ci kuma mai hukuncin dakon giyar dakon giya haramun ne saboda haka abinda mutum ya same shi ta hanyar haram shi ba haramun ne saboda haka bai halatta ka ci gaba da wannan sana'ar ba Allah ta'ala ya tsine wa giya ya tsine wa mai yin giya wato wanda yake tatsa giyar ko dafa ta Allah ya tsine ma wanda yake sayar da ita da wanda yake saya da wanda yake da kwanta da wanda ake yi wa dako a kai masa duk waɗannan Allah ta'ala ya tsine musu kawai da zuwa cikin hadisin bukhari da muslim haka wanda yake mai ɗaukanta ta shine wanda kake ai sana'ar da kake annabi ya nassanta sunansa ce wa hamilaha da mai dakwanta saboda ka wanda yake dakwanta ya shiga ƙarshen tsinuwar Allah duk abinda za ka yi na sana'a a ce Allah ta'ala ya tsine mai mai wannan sana'ar kai ba ka san abinda za ka samu ta wannan hanyar ba halal ba ne kai ma ka san da za ka ci a cikin ka haramun ne saboda ka kai ƙoƙari ka canza sana'a ka nemi abin da yake halal don ka koma ga Allah ta'ala babu wani babban laifi a wuyanka masu da da ke cewa malam ne hukuncin shiga sallah yayin da neman yake ruku'u ko sujjada ba kuma tare da yin kabbar harama ba sako daga abdullahi Abdulrahman zubairu to in ka shiga sallah ba kai kabbar harama ba ka shiga ba saboda ka kana waje ko da ka yi sujjada ka yi ka duk abin da kai ka gama to ba sallah kai ba kabbar harama wajibi ce farilla ce rukuni ce sai mutum ya yi ta ne ya shiga sallah ya sa annabi sallallahu ya ce wa tahrimu hatta takbir وتحليلها التسليم وتقول كل كل سله شيء شيء كبره حرمه sannan fita daga sallah kuma shi ne yin sallama saboda ka yayin da yi kabbara ka tafi ruku'u yi kabbara ka tafi sujada kamar da yawa mutane suna wannan kuskura in ya zo ya samu liman ya yi ruku'u to kawai kabbara ɗaya zai yi tafi ruku'u kaga bai kabbara harama ba saboda ka sai yi kabbara harama sannan kai kabbara zuwa ruku'u kabbara biyu ce a ka ɗaya ɗaya ta rukuni ɗaya kuma ta sunna saboda ka in har kabbara ta rukuni ta kabbara harama to babu shakka zuwa ka da sallah wanda ke cewa malam menene hukuncin wanda aka bi shi bashin azumin na kuma ya biya. to ana na ana bin shi matukar dai ya ci bashin bai biya ba to ana na ana bin shi dan Allah ta'ala cewa ya fa'idatu min ayyamin ukhra man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wanda duk cikin ku ba shi da lafiya bai samu ya azumi ba ko kuma ya yi tafiya bai samu ya azumi ba to ya biya a wasu kwanakin daban saboda haka bashi ne yana nan wuyansa kuma ana bin shi ko ya mutu ana ana bin shi zai je ga Allah ana bin shi wannan bashin sai faruku ba amin wanda ke cewa malamin ya halatta musulmi ya shiga majami'a dan ya ya suke faɗa a bai halatta ba bai halatta ka shiga wurin da ake jangana wa Allah ɗa ba ko ake dangana Allah mata ko ake kiran wani ba Allah ba da sunan Allah wannan haramun ne Allah ta'ala ya nuna cewa kira wa Allah ɗa ba ƙaramin laifi ba ne kada samawati ya tafattar na minhu watan shakkul ardu wata khirul jibalu hadda أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل ما في السماوات والأرض إلا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الله تعالى yake cewa sama ta kusa ta tsatsage ƙasa ta kekkece zuwar watsu su ruruguje saboda sun kaga ashe ba karamin magana ba ce shi yasa a wani gurin Allah ta'ala ce kaburat kalimatan wadu min afwahihim in yaquluna illa ba kalmar da suke fada cewa Allah yana da tayi girma babbar kalma ce abinda suke fada din nan ƙarya ce zunta to a ce ka je gurin ka zauna me ka ji wannan kalmomin da zaka ji ba kanana bane kalmomi ne da Allah ta'ala ya nuna cewa a dalilin su zai iya rugurugu da duniyar ma duk ta sama ta kekki ci kasa ta tsage ta hade wadanda suke kanta to ashe kaga Allah ta'ala yana cewa kan nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma hatta fala taq'udu ma'ahum innakum idan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala ya riga sokar muku a cikin littafi idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu ana izgili da babu kafirci da izgilin da yafi a cewa Allah da yana da da ko a ce masa uban wani ko a ce ma wani ba shi ba Allah Allah ce to in kuka ji haka to kada ku zauna tare da waɗanda suke wannan innakum idan misluhum in kuka zauna ana yin wannan kuna gurin to kuma kun zama kamar su kaga mai amfanin ka je ka zauna ana abin da ba ka iya hana ba cewa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri fa imma yanzaghannaka shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmiz zalimin Allah ta'ala ce idan kuka ga waɗanda suke kutse a cikin ayoyin a cikin dokokin mu fala taq'udu ma'a fa fa'rid anhum Allah ce ka kauda kai ka kau da kai daga kansu to kakkaje ka zauna inda suke kakkaje ka saurare su har sai sun bar wannan kutsan sun yi abin da ya dace fala ta kwadu ba da wa'in ma siyan na kashefan ko da dan zai mantar da kai fala ta kwadu ba da zikira ma alkawar zalimin to duk sanda ka tuna ko da za ka je ka gan ka zauna a gurin da ake sabon allah bisa mantuwa to da ka tuna to allah ce kada ka ci gaba da zama fala ta ƙa'udu fa'ada zikira bayan ka tana kaka ci gaba da zama tare da mutanen da suke azzalumai sau da haka ba daidai ba ne ka ce kana zuwa coci ko majami'a don ka jami'a ake faɗa wannan ba addinin addinin ka bai yarda maka wannan ba sai kan da fito daga hannun muhaiddin ganinja da hussein abdullahi sarki daneji suke cewa don allah malam ai mana bayani akan matakan neman aure a musulunci to um, um, mutumin da zai nemi aure bayan ya ya nemi kamun kafa da ubangiji akan Allah ta'ala ya tsare masa da ba shi mata ta kware wanda shine farkon abin da bawa zai ya nema a wurin Allah kafin shi ya tashi yayin nashi fafutuka ya sa Allah ta'ala a zuciyarsa ya sa cewa wani abu zai na ibada wani abu zai na ya cika addininsa wani abu zai na ya samar da wata al'umma mai nagarta al'umma mai ma'ana al'umma mai amfani sannan in ya tashi ya nemi macen da take da tarbiya idan mace ce ta nemi mijin da yake da tarbiya yake da addini wanda shine abin farko da mutum ya kamata ya yi la'akari da shi kuma ya sa shi cikin ka'idojinsa kafin ya sanya dukkan wani sharaɗi to wannan ya zama shine sharaɗin farko ya zama da zai iya haƙuri da kowane sharaɗi da zai sa amma ba zai iya haƙuri da wannan sharaɗin na addini ba ko da zai sa sharaɗin sai tana da kyau ko sai tana da dukiya ko sai yar gidan wasuwa na ne ko yar masu hali ko masu sarauta ko masu ilimi to mai ma zai saka to ya zama na wani abu ne da zai biyo baya da zai biyo bayan shartanta addininta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kahul mar'atu li arba'in limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fa alayka bi zati ad-din taribat yadak annabi ya ce ana auren mace saboda abu hudu ko dan dukiyarta ko dan kyanta ko dan asalinta ko dan addininta amma ka nemi mai addini ba haka ba ka shiga matsala saboda haka ita ma mace zamana farko abinda za ta sa a tunaninta shi ne ta samu mai addini mai halaye na kwarai wanda ya san ya kamata wanda zai kiyaye mata haƙƙinta wanda zai kiyaye mata haƙƙinta na addini ya kiyaye mata haƙƙinta na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa tafa'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka amincewa addinin sa yazo muku yana neman aure to ku bashi idan ba ku yi haka ba to za a samu fitina mai girma da barna mai yawa a cikin adoran kasa saboda haka farkon abinda mutum zai sa a ransa wannan ne sharaɗin farko da zai sa a ransa sannan bayan wannan in ya ga wacce yake tsammanin alkhairi tare da ita to shi kenan sai ya bayan ya samu amincewa ta sai ya je ya samu amincewar kuma iyayenta bayan sun ya nuna mata yana kaurata da aure ta yadda to shi kenan sai a shiga da magana wato gaban iyaye to aka shigar da magana gaban iyaye suka amince to wannan ita shi kira khidba to kuma a lokacin bai halatta wani mumini musulmi dan uwansa ya zo ce shi ma yana so ba ba wai kawai daga mutum ya gama ce akan hanya ya ce ina son kewa shi kenan ta haramta kuma ne ce yana son ta ba wannan ake nufi da khidba ba khidba shine an ya da ha min abiha min waliyiha ya je gurin waliyinta ya nemi aurenta to idan suka yi rukuni a tsakaninsu tana so yana so iyayen suka amince to shi kenan ya zama ta zama khidba to wannan shi shine abinda mai mutunci zai yi ba ya rika rabewa a hanya yana tarihi suna zance iyayensu can ba su san abin da suke yi ba kullum sai dai in ta fita ko ya fito da ita to wannan ba daidai ba ne to in aka samu wannan to a gaggauta yin aure kada a tsaya a yi doguwar soyayya annabi na cewa lam ara lil mutahabbaini mislan nikah ban ga abin da ya dace ga masu son juna ba kamar su yi aure wannan shine abin da yafi dacewa da su saboda haka sai a sai a abin nan sai a aure ta kaddamar da kansa da biya sadakinta a daura musu aure to kuma daga nan ci gaba da gina rayuwarsu saura ka babban abin da mutum zai gina wa 'ya'yansa tun farko shi ne kyakkyawan zaɓi babban abin da kowa za ta yi wa 'ya'yanta tun ma kafin same su shi ne kyakkyawan zaɓin miji da za ta yi musu in ce haka to ta fara ba su gata tun daga lokacin ta fara ba su tarbiya su sai tambayar idris yake cewa malam gawa ce aka tsinta ruwa ya kawo ta bakin gaba ko ba a san musulmi ne ko kirista ba don allah malam ya ya kamata a yi da ita to ana duba kara'in wato alamomi matakila a jikin gawar ko a aljihunsa in akwai kaya a jikinsa a gane daga ina wato a gane musulmi ne ko daga sai watakila a gane musulmi ne ba inda watakila musulmi su tafiye shiga iri kaza wanda ba musulmi su tafiye shiga iri kaza ko a ga wani abin da zai bada an sakat cewa ba musulmi ba ne misali a ga kuros a wuyansa tun daga na an san cewa ba musulmi ba ne ko kuma a duba nahiyar da inda ruwan ya dauko gawar ta yi daman yankin duk musulmi ne a gurin to kaga za a fi za a natsu cewa eh musulmi ne ko kuma a yankin dama inda gawar ta zo ba daga bangaren musulmi ta zo ba kila ma da za a kirawo masu wancan suke wancan yankin za su gane dan uwansu idan har ba iya ganewa ba ba a gane musulmin bane ko ba musulmin bane kuma guri ne akwai musulmi kun da kuma wanda ba musulmi ba to sai a yi masa sallah in musulmi ne zaman za ta amfani in ba musulmi ne sallar ko kun yi masa ba za ta amfani shi ba ko kuma tun da kun yi ne bisa zato bisa tsammani ba ta cutar da ku ba sauraka in har akwai eniya a gurin tsakilin musulmi ne da wanda ba musulmi kuma babu wata alamar da ta bambanci cewa wannan daga nan yake wannan daga nan yake ba ko musulmi ko musulmi ne to shikenan sai ku yi masa sallar. sai tambayar Bello Ahmad da kuma Ashir Muhammad da suke cewa mutum ne ya ci bashi kuma ya rasa wanda ke bin sa bashin idan ya yi sadaka da kudin da ake bin nasa ya sauke haƙƙin bashin? na'am idan har ya rasa wanda ya ci bashin a to dama abinda zai yi kenan ya yi masa sadaka ya ba da kudin musulmi ne in ba musulmi wani wanda ya ci bashin a gunsa zai ya ba da ya da kudin shi ya rabu da kudin kai ya ce shi zai ci kudin ya ba mu wasu masu bukata kudin amma ya sani da cewa duk sanda mai bashin ya bayyana to zai dawo masa da kudinsa ba wai shi kenan in ya yi sadaka da shi ko da mutumin ya fito daga baya ya ce ai kai ne banganka ba na neme ka banganka ba don haka na yi sadaka da kudinka sai kai haƙuri a'a sai in ya gaya masa ya ce to ba komai na zartar da wannan sadakar da kai shi kenan amma ya ce kudinsa yake so zai biya shi ta cikin bayanar ba haruna yake cewa assalamu alaikum malam da allah me ya kamata macen da ke dauke da juna biyu ta yi a musulunci to matar da take dauke da juna biyu ba abin da ya kamata ta rika yi ila addu'a Allah ya sauke ta lafiya kuma ya sa abin da za ta haifa ya zama na mai amfani ne ga gareta da kuma sauran al'ummar musulmi wannan shine babban abin da za ta rika yi addu'a na san da watakila tambaya ba ta wuce wannan ba ba na jin wai ko tana nufin bai za ta yi ta haihu cikin sauki ko tana nufin mai za ta rika nema gurin Allah ya ta rika nema Allah ya sa ta sauka lafiya kuma abinda za ta haifa ya kasance mai amfani ne ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa mai amfani ne ga al'ummar musulmi wannan shi ne babban abinda za ta yi ta yi sai tambayar da ke cewa malam wai menene hukuncin wanda yana cikin jirgin sama da lokacin sallah kuma ya tashi ya sallarsa daga al'isa. ba komai mutum zai iya sallah a jirgin sama matukar dai ya san cewa kafin ya je gurin da zai je lokacin sallar ya fita tun ya hau jirgi a sannan jirgin zai yi tafiya mai tsawo ta yadda shi ga lokacin sallah ya yi in ya ce sai ya bari jirgi ya sauka to lokacin wannan sallar zai fita to zai yi sallah a yanayin da yake ciki in zai iya yi a tsaye ya yi in ba zai iya a tsaye ba ya a zaune annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an tambaye shi akan sallah a cikin jirgin ruwa sai da lokacin can babu jirgin sama tambaye shi a cikin jirgin ruwa ya ce su yi sallah a tsayin za su iya ba su iya ba yi a saboda haka in har sallar ta kama to mutum sai kuma duk inda yake fuskanta shikenan tunda ba za ka canza masa da alƙawla ba saboda za ka yi sallah duk inda yake fuskanta nan za ka inda kujerar ka taimata kenan za ka yi sallah ba za ka bar sallar ta wuce ka ba saboda Allah ce inna salata kanat al-mu'minu kitaban mawquta Allah ya sanya sallah ga mu'mine wani farali ne mai lokaci saboda ka ba a yadda lokacin ya wuce matukar dai ba akwai wata ah, wani wata wani sauki da shari'a ba kamar matafiyin da aka yi masa sauki ya yi jam'u to shi ma in yana ganin cewa zai iya samun jam'u asir wato sallar bai yi sallah a zahar ba amma yana jin cewa kafin ya je in ya je can wancan lokacin la'asar ta yi to sai iya jinkirta sallah a zahar in sallah a zahar ce misali ya hau amma yana ga in kafin ya sauka sallah a zahar za ta wuce amma zai sami la'asar to sai ya haɗe sai ya bari ya sauka sai ya azahar din da la'asar in kuma ya a filin jirgin sama ya samu ya yayi azahar da la'asar din kenan zai iya hada su ko a lokacin azahar ne zai iya hada azahar da la'asar ya jam'u dai idan kuma bai samu haka ba har ya shiga jirgi sai iya jinkirta azahar din sai ya je garin da zai yi amma in ya kasance sallah ce wacce za ta iya wucewa misali asuba ce ta riske shi a cikin jirgi kafin a sauka rana ta hudu kaga ita babu wani magana ya yi jam'u ta akhir ko abin nan to kaga anan sai ya tsallasa cikin jirgi to zai tambayar anas shu'aibu da yake cewa malam ne matsayin kuɗin da ake bayar mawaki shin halak ne mutum ya zama sana'ar sa shine yana yaban wani ana biyan shi wannan ba musulunci ba sana'a bace a sana'a ba ce ka zauna kawai kana rubuta ma wasu waka ana biyan ka musulunci bai tabbatar da wannan ba akwai waƙe da dacen ake yi waƙe na rubuce na abin da amma ba a mai da shi sana'a ba ah, kamar irin su abdullahi ibn rawaha irin su hassan ibn sabit duk waɗannan suna rubuta waƙe kuma suna nera amma kuma ba wannan ce sana'a su ba Ah, ba wannan ce sana'ar su saboda shi musu su ake gina al'umma haka kawai a zauna ina zama sana'ar kawaka wannan ba gina al'umma ba ne idan mutum a karan kansa ya ɗauki abin da ya suke da shi ya baka ya yi maka kyauta wannan babu wani abu shi ya ga dama ya baka amma kada ka je ka yi ta bambaɗanci kai ta bambadanci don a baka wannan baya halatta a musulunci sai tambayar aminullah iliyas Adana yake cewa malam ne hukuncin wanda baya girmama malamai da kuma waɗanda suka girme shi to wani matsala ce ba karama ba kuma tangarɗa ce dangane ɗabi'ar mutum da zama da baya girmama malamai ko baya girmama manyansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham ba ruwanmu da wanda ba zai girmama babban cikinmu ba ba kuma zai tausaya wa karamin cikinmu ba saboda ka ashe musulunci yana so babba karami ya girmama babba babba ya tausaya wa karami haka musulunci ya sanya tsarin har ko da yaushe ana son babba a bashi girmansa musamman wanda yake da ilimi ilimi na addini to su malamai kamar da annabi yake cewa ulama warasatul anbiya innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inma warasu al-ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihazzin wafir annabi yake cewa malamai magada annabawa ne annabawa ba su bar gadon kuɗi ba inda suka bar gado shine ilimi wanda ya samu ilimi ko ya samu kaso wanda yake mai tsoka to saboda haka wannan kujerar da suke kai a kujera ce ta annabawa matsayi ne suka gada na annabawa da haka in ka girmama a nan ba wai sun ka girmama su bane saboda su saboda wane shi wane ne kake girmama a kana girma saboda matsayin matsayin kake girmamawa kamar idan ka wulakanta su ba wai ka wulakanta mutum saboda karan kansa bane kana wulakanta matsayin ne to kaga wannan bai na da haɗari kwarai da gaske tun da har annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya dora su akan wannan matsayin ko da a ce za ka ga wani abin da bai dace tattare da su ba malamai malinta ba tana nufin isma ba ba wai tana nufin mutum ya zama kamar mala'ika ne ba ya sabo babu shakka laifin babba ya fi ya fi muni sama da laifin wanda ba babba ba laifin mai ilimi ya fi muni sama da laifin jahili to laifin babba mai shekaru ya fi muni sama da laifin yaro karami to amma duk da haka dole ne a fahimci cewa dan mutum yana malami zai iya yin kuskure zai iya yin ba daidai ba shedan zai iya ribata sa wani lokaci to amma har kullun sai a duba a ga menene alherinsa alherinsa da yake da shi a cikin al'umma sai ya cece shi kada saboda wani laifinsa guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku tattara alheransa ɗari gaba ɗaya a watsar da su wannan ba a yi adalci ba ko da mutum ne wanda yake gama gari ka yi ma irin wannan kunci ba kai masa adalci ba wanda wanda yake malami saboda ka idan ka samu shi da kuskure ɗaya ko biyu ko uku ko fiye da haka to sai ka auna me ya fi yawa cikin cikin ayyukansa mu sani har tara na gobe kiyama ubangiji rabbul izza awo zai yi kafin yi mana sakamako aunawa ake yi ba wai Allah ta'ala yana sakan kama waɗanda ba su da laifi ne kwata-kwata wanda kuma suke da laifi ko yaya ne akai su a'a cewa yi fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ko fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum saboda ubangiji cewa wanda la'amunansa suka yi na lada suka yi nauyi ashe kaga yana da waɗanda suke na laifuka amma ba su yi nauyi ba to masu nauyin sai suka cece shi to idan wannan mahalicin mu gaba daya shine ya mana wannan mu'amala tun me kai za ka yi wa dan uwanka musulmi ko ma wanda yake malami mu'amalar da take ta saba mu wannan saboda ka sai ka duba ka ga alherin sa annabi yana cewa idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai kula biyu to karaman najasa ba ta lalata shi ba saboda ka sai a duba sai ka duba ka ga cewa alkhairansa suna da yawa to alkhairansa su cece shi kada in bari wannan tuntube nashi ko wani kuskure nashi gaba ɗaya sa a watsar da shi to haka babba shi ma a shekaru yana da haƙƙi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo ruwa za a bayar ya ce kabbir fara da babba fara da babba to haka ake so albawa kowa matsayin sa shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sabirana to sai tambayar garbar sani bebeji ke cewa malamin da Allah menene laifin wanda yayi wa mutum kazafi to kazafi mu a kalmar kazafi a a gurinmu tana da faɗi a hausance an ce kazafi ka jefe shi da wani abin da bai yi ba to amma a larabcin ka ce kazafi ka jefe shi da cewa shi ba ɗan halal ba ne to ka ce shi ɗan zina ne ko dan shege ne to wannan a gurin a musulunci duk mutumin da ya yi ma wani wannan akwai bulala tamanin da ake masa mutukar dai ka jefi mutum da irin wannan cewa ko ka duba mace ka ce mazinaciya ce ko ka ce wani dan zina ne to wannan in mutum yayi hare aka tabbatar da wannan aka samu shaidu aka tabbatar da ya faɗa haka bisa shaidu adalai abin abinda ake masa bulala ta tamanin akwai kuma kazafi da mu muke kira kazafi mutum kai masa karya ko kace ya faɗi magana alalin bai faɗa ba don a Hausa muna kiran ta kazafi to wannan ba ita ce za wa mutum bulala ba wanda kai maka mutum karya to kai masa karya saboda ka in yana son ya bi haƙƙinsa yana zuwa gan alƙali ya ce to wane ya mun karya abinda ban yi ba ya ce nayi to anan shi kuma alkali zai iya duba ya ga wani irin horo ne daidai da kai shari'a bata aji haddi ba akan irin wannan saura kalmar kazafi tana da faɗi a Hausa mukan cewa na ya mun kazafi ma'ana ya zo ya faɗi ƙarya ya ce ni na faɗa kuma ban faɗa ba ko ya ce na zagi wani ko ban zage shi ba ko ya ce na ci kuɗi a halin ban ci kuɗi ba wannan duk suran shi kazafi a Hausa amma ba shi ne kazafi wanda aka sanya wa haddi ba kazafi abinda zai taba mutuncin mutum a ce da shi ko ko mazinaci ko a ce da shi dan zina ko a dube ta a kira ta ɗaya zina a halin ba ko mazinaciya da sauran sunan shine ake wa haddin kazafi na masha Allah Allah saka da alkhairi masu raro duka-duka a nan muka kusan shirin a wannan rana ta lahadi su sai za ku iya ƙara sauraron maimaitawar shirin da ku saurara a jiya da kuma ne waɗin ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana kafin salama kuma za ku yi aiko da sakonninku akan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka da rika za ku aiko da sakonku ta adireshin mu na imel akan fatin rahama a yahoo.com ko kuma ta shafin fatin rahama da ke dandalin nan na sada zumunta wato facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama furen cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita tisa'in da da uku a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano da kuma wanda ya tattara mana sautin a bisa na'ura bashir idris ngwanko anas idris hassan da na kasance tare da kuna ke cewa ku biyan mu a wani makon idan allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ولو كتبنا أو خرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما